nova farbajo malvarmigas etch dum tagmeso. Oni conas tion exemple el Grecio. En varmai sun ricai regionoi de la terro, multai domoi estas blancai, porteni la internoin de la domoi malvarmetai. Nun esploristoi disvolvis farbajon, ciu ec dum la tagmesa varmego, estas pli malvarma ol gia circauajo. Tio versaine, vide alla climata varmigio, farigios grava en multae locoi. Nove disvolvita pentra farbajo, restas ec dum tagmesa sun radiado supla circauanta temperaturo char gi reflectas naudec quin como quin procentoin de la sun radiado. Tion ebligas unu flanque granda quoto da etai particloi, ciui grand parte reflectas la sun lumon, cae ali flanque effica radiada malvarmigo, ciu resendas varmon en la cosmon tiu farbajo et taugas por contrau batali la climatan changjon chargi reflectas sun lumon, cae resendas varmon en da cosmon, accentas professoro de la Purdue Universitato en la usona stato indiano. En multae landoi de jarcentoi estas usatai pentrajoi sur domoi porteni la interno in de la domoi malvarmai. Intertempe estas ancau vendatai pentrai farbajoi, ciui reflectas gis naudec procentoin de la sun lumo. Set neniu el la farbajoi atingas plenan malvarmigion sub la circauanta temperaturo dum tago. Por ebligition, La sciencistoi utiligas vaste usatan cae favor presan materialon ciu parte jam nun estas al mixata al farbajo ciel plenstopajo calcia carbonato. Ciel baso de la farbajo servas acrilo cae solvajo en ciun la particloi de calcia carbonato estas enigatai tiui particloi presentas circau sestec procentoin de la farbajo, cae montras tre vastan gamon de grandezoi en nanometroi, tio estas milionai millimetroi. Lumo povas esti forte disigata cae reflectata de particloi, kiui havas grandezon, kiu estas comparebla cun la ondolongo scribas la esploristoi. Pro la diversae grandezoi de particloi, la pentra farbajo povas plei grand parte reflecti la sun lumon en la ondo longa gamo de ducent quindec gis du mil quincent nanometroi. Al tio aldonigas la capablo de acrilo resendi varmo radiadon cefe en la tiel nomata atmosfera fenestro. Por la ondo longo de exemple ok gis dec quar micrometroi, tio estas milonai millimetroi, la atmosfero estas grand parte tra la santa radiadon, cae tial gi atingas prescaus en obstacle la cosmon. Tiu malvarmiga radiado estas essenza consistero de la passiva malvarmigo. La malvarmiga productivo de la farbajo situas lau testoi ce 37 wattoi por quadrata metro. Dum plurtaga testo fine de marto de la jaro 2010 hoc, en Indiano, la farbajo estis dum nocte je circa 10 gradoi Celsiuso pli malvarma olla circauajo. Dum tage, gi estis ec dum tag meso, ciam la suno staris en la zenito, ancora oie pli ol unu como sep gradoi pli malvarma. Nia farbajo congruas cun la producta proceso de commerce cutimai farbajoi cae la costoi povus esti compareblai au ec pli malaltai, diras la professoro en publicigo de la universitato. Crome, laula esploristoi, la farbajo en testoi pruvigis kiel veter resista. Aliflanque, gi estas malpli de frot resista ol comerce habeblai farbajoi.